Inter religiae conferenzoi. In mia articolo de la 16 di septembro de 2016, titolita Sintenoe postulitae de religioi, mi diris comence, en la pacientezo ocases MULTEGAI perfortagioi cause de religioi. Bedaurinde, ancora un un tempe ili ocasas, cae existas mal toleremo ofte estas fanaticuloi qui faras per fortajoin, cae la maltoleremo existas, char multae e pensas che ilia religio estas la sola vera. Fakte la dogmoi cae ritoi de la religioi malsamas, sed neniu religio ordonas per fortajoin. Poste mi montris la cefain sintenoin, au pli exacte condutoin, postulitain de la religioi, cae mi concludis, ne malbon fari al aliai, cio inclusivas ne mensogi, ne steli, ne perforti, cae ec bon fari, helpi ciu maniere, tiu estas la principa messaggio de la religioi. Pro la bedaurinde prescau ciam cae cie existanta maltoleremo inter la religioi estis organizitae quelc foie conferenzoi au similae aranjoi por proximigi ilin uno alla aliae, porque estu dialogo cae intercompreno. La unua granda conferenzo ocasis in 1893 in Chicago. Gi estis nomita Parlamento della Religioi partoprenes representantoi de occidentae cae orientae religioi cae de aliae spiritae movadoi. Ecte tiam, tiu parlamento, nun nomita Parlamento de la Religioi de la Mondo, ocasis ses foioin. La lasta in 2016 in Nitro, Slovacchio, sam tempe che la 101 Universala Congresso. La du decan de julio 2016, la Parlamento de la Religioi de la Mondo, Slovakio, cae la Slovakia Esperanto Federatio, in cun laboro cun aliae partneroi, organizis tion ci eventon en la Slovaka urbo Nitra. Ce estis pli ol 150 geparto prenantoi, representantae du dec nazioin, tri continentoin, sep mondan religioin, sam kiel alien religiaen, spiritaen au humanistaen tradizioen. La rencontigio estis la contribuajo de Slovakio por pli fortigi la dialogon inter religioi, comuna serciado de solvoi de crescanta interetna, intercultura cae interreligia tensioi, conflicto estigantae naziismon, fundamentismon, xenofobion, resiston cae timon de lojantoi cae complican economiaen, socialaen cae socian problemoen en la mondo, nun tempe cefe en EU, pro necontrolita alveno de multa emigrantoi. Nun, en 2017, la germana ministro pre exterae aferoi invitis representanton de religioi por conferenzo arrangita inter la dudec unua cae dudec tria de maio, nomita respondetso de la religioi pri pazzo. Partoprenes pli olcent homoi el quindec tri landoi, representantae cefe cristianismon, judismon ca islamon, set ancau alian religioin el Europo, Proxima ca Mesa Oriento ca Africo. Inter aliae parolantoi representanto de Islamo, la granda muftio de Bosnio-Herzegovino, emfazis che lia religio estas pazza cae li bedauris che ocasas radicaligioi inter islamanoi. Li diris che laula Corano ne devas existi devigo en la religio, nec troigo en gia practico. La germana ministro assertis che che tiui religioi parolas pri pazzo, cae che li fidas la grandan potenzon de la religioi por estigi pazzon. Sed li anco priplendis la misuson de la religio por politica et celoi, por superegi aliaen, cae po pravigi per La nomo de la conferenzo iam evidentigas che la germana registaro a parte la ministerio pri exterae aferoi, laborante por la solvo de internaziai crisoi cae armai conflictoi, desiras che la cefoi, la gravuloi em cio religio, faru pasioin porce estigiu pazzo au almeno estu malplida per forto cae milito. Versaine estos arrangiata estonte plia tia conferenzo, con la parto preno de representantoi de pliai religioi.